Ok, mami. Soldado. Vamos a hacerlo. Marchen. En fila. Pónganse en fila. Ponme todo eso para atrás. Tra. Ponme todo eso para atrás. Tra. Ponme todo eso para atrás. Tra. Ponme todo eso para atrás. Tra, tra, Con la chapa. Con la chapa para atrás. Con la chapa para atrás. En fila. Con la chapa para atrás. Con la chapa para atrás. Mi soldada es una dura, es una guarra. Yo soy sargento y ella mi capitana. En el cuartel perdíamos toda la semana. En mi entrenamiento nadie le gana. Dale, una flexión de pecho. Que por ahí va derecho. Ey, dale una sentadilla. Pa' quebrarte las costillas. Ponme todo eso pa' atrás, tra. Ponme todo eso pa' atrás, tra. Ponme todo eso pa' atrás, tra. Ponme todo eso pa' atrás, tra, tra, tra. Con la chapa pa' atrás, con la chapa pa' atrás, en fila. Con la chapa pa' atrás, con la chapa pa' atrás, en fila. Y mi duraznito hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y mi duraznito hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ya, tengo pinta de teniente, traigo tu tolete, ese que también traigo un aguardiente más. Saladito, ponte high, vamos a hacerle en un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo me descontrolo si me pega en la pared. Pa' agarra bien fuerte el arma, déjate ver. Y oye, mamito porque vengan a joder. Eh. Con la chapa pa' atrás, con la chapa pa' atrás, en fila. Con la chapa pa' atrás, con la chapa pa' atrás, tra, tra, tra, tra, tra. ¡Misha! <laughs> Elibet. Elibet. Yo, yo, yo, yo. Dile. Como tú soy en la casa. lo que pasa? Bamboo Music. Yeah, man. Damn, damn. Yeah.